staan, zodat so hulle van mekaar gesky het, en die Nabas het Marcus saamgeneem en na Cyprus uitgeseil. Maar Paulus het Silas gekies en afgereis nadat hy deel die broeders aan die genade van God opgedra was. En hy het Esrie en Silsie gegaan en die gemeentes versterk.